Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդման հյուրն է Ասկերանի շրջանի ջրաղացներ գյուղի համայնքապետ Արսեն Հայրապետովը։ Բարեկամներ օրերս ավարտված ԼՂ կառավարության նախաձեռնությամբ համայնքների ղեկավարների համար կազմակերպված սեմինար դասընթացներին մասնակցում էր նաև Ասկերանի շրջանի ջահասների համայնքապետ Արսեն Հայրապետովը։ Նա անչափ կարևորում է 2.5 տարվա ընթացքում կառավարության կողմից կազմակերպվող սեմինարները։ Բարձվեց, որ Արսեն Հայրապետովը ամենաակտիվ ու համարձակ համայնքապետերից մեկն է, ով դասընթացների ընթացքում բարձրացրել է համայնքային նշանակության կարևորագույն հարցեր գյուղեր։ Ասկերանի շրջանի ջրաղացները հանրապետության փոքր գյուղերից են։ Արսեն Հայրապետովը ծննդով այս գյուղից է, սակայն հայրապետովները երկար տարիներ բնակվել են Բաքու քաղաքում։ Արցախյան գոյապայքարը հայրենիք բերեց նաև նրանց։ Զրուցակիցս մասնագիտությամբ ռուսաց լեզվի ուսուցիչ է։ Երիտասարդ համայնքապետը հաճախ է հանդիպում գյուղի պատանիների ու պարմանուհիների հետ։ Այն գիտակցումով, որ վաղվա գեղեցիկ օրը նրանք պիտի կառուցեն։ Ողջունելի է, որ շատ պատանիներ արդեն ձգտում են ապագայում իրենց համար բացել բիզնեսի մեծ աշխարհի դռները։ Համայնքապետը խրախուսում է պատանիներին օգտակար ու բարի խորհուրդներով։ Պարոն ես մասնակցեցի այսօր ձեր դասախոսությանը եւ քաղաքական հարցեր շոշափվեցին բնականաբար եւ ամեն ամեն ինչ ամենաակտիվը դուք էիք Շատ եք զբաղվում քաղաքականությամբ։ Ես ընդհանրապես միայն քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, ակտիվ մասնակցում եմ տարբեր ոլորտներում, նախ որպես համանքի ղեկավար, այս նույն համոզմանք ես ուզում եմ նաև մեր երիտասարդներին կոչանեմ, որ կարողանան նրանք էլ ակտիվ մասնակցել մեր բոլոր ոլորտներում։ Իսկ ինչ մնաց քաղաքականությամ, այո, ես հետևում եմ քաղաքականության, քանի որ այսօր քաղաքականությունը շատ արագ է ընթանում, անընդհատ փոփոխություններին է ենթարկվում, եւ սխալ կլինի, եթե չհետևենք։ Նամանավանդ համայնքի ղեկավարները։ Ցանկանում եմ իմանալ նաեւ ձեր խոսքը այս սեմինարն ասընթացնի։ Ես կասեի շատ ուսուցողական է այս սեմինարները, նախ եւ առաջ բոլոր ոլորտներում շոշափում է եւ նամանավանդ նորընտիր ղեկավարների համար դա ուղեցույց է, դա ամիջապական կապ է հաստատված կապված նախարարների, բարձրաստիճան հայրերի հետ հարցեր եւ պատասխաններ, որոնք մենք ամիջապես լսում ենք մեր հարցերի պատասխանները։ Պարոն Հարապետով այժմ վերադառնանք գյուղ, պատմեք գյուղի մասին։ Մեր գյուղը Ասկերանի շրջանի Ասկերանի շրջանի գյուղ ջրաղացներ, որը գտնվում է 800 մետր ծովի մակարդակի բարձրության վրա, ունենք դպրոց, որը մասնաճյուղ է իհարկե, փոքր համայնք բնակչություն չէ։ Մենք Մադաթաշյանի մասնաճյուղն ենք, փոքր համայնքը ունի 131 բնակիչ, լուսավորված է, գազափակված է, ջրամա մատակարարման խնդրեմ չունենք, բայց ունենք ռոկման ջրի խնդրեմ, որի համար եւ ստեղ եւ ընդհանրապես իմ ծրագրերում նախընտրական եւ քարամյան ծրագրերում ես նշում եմ, որ ռոկման ջրի մեծ կարիք ունենք, քանի որ այսօր մենք ունենք մոտ 40 հեկտար տարածք, որը կարող է ջրով ապահովել։ Ունենք նաեւ հնարավորություն այդ ջուրը տեղափոխելու ուղղակի պետության միջամտությունը պետք է լինի եւ ես հուսով եմ որ այդ միջամտությունը կհասնենք եւ կլինի այժմ պատմեք ձեր մասին սա ձեր առաջին հանդիպումն է արցախի հանրային 2000-թվականի սկիզբին հաղորդաշարի հետ։ Ծնվել եմ ես 1978 թվականի քաղաք Բաքուում, Բաքվից այս շարժումն ընթացքում էր տեղափոխվել եմ Երևան, 2 տարի ուսումը շարունակել եմ Երևանում, որից հետո եկել եմ մեր հայրական հողը, Արցախը, կրթությունը բարձրագույնն է, ես ռուսաց լեզվի մանկավարժ եմ, 12 տարի դասավանդել եմ մեր տեղական դպրոցում։ Հիմա առաջադրվել եմ եւ ընտրվել եմ գյուղապետարան։ Ու դարձյալ դասավանդում եք, այո։ Ու դարձյալ դասավանդում։ Ահա, դպրոցի մասին պատմեք։ Դպրոցը նոր վերանորոգված է, բայց դրսի մասը ոչ, դրսի մասը այսօր կարիք ունի վերանորոգման։ Դպրոցը ինքը փոքրիկ դպրոց է, շատ քիչ քանակով, բայց խելոք երեխաներ ունենք, համայնքների երեխաները, որոնք այսօր քիչ թե շատ ինֆորմացիայից զուրկ են, բայց նաեւ ունեն իրենց ինֆորմացիոն դաշտը, շատ ընդունակ երեխաներ ունենք, շատ աշխատասեր երեխաներ ունենք։ Երեխաների զարգացումը նաեւ մեծ մեծ նշանակություն է ծնողների դժվարությունների հետ։ Ինչպես են ապրում երեխաները սոցիալական ոչ ապահով վիճակներում եւ երեխաները ինքնիստիկյան բարձր տարիքի երեխաները արդեն սկսում են ինքները մտածել ինչ ուղին է կարելի է կյանքի ընթացքում փնտրել, որ ավելի ու ավելի զարգացնել ընտանիքները, կյանքը եւ այլն։ Եվ այսօր հավաստիացնում ձեզ ունենք մենք այնպիսի երեխան, որ հերատես են։ Օրինակ մեր ծերնդի ներկայացուցիչների համար թերևս մի քիչ շատ ավելի դժվար է այսօրվա շուկա մտնելը, քան երիտասարդների համար։ Ինչ ծրագրեր խնդիրներ են առաջարկում, ինչ նախասիրություններ ունեն։ Մեր երեխաները ընդհանրապես Հիմնական երիտասարդները, պատանիները։ Երիտասարդները այսօր ուզում են ցանկություն են հայտնում ապրել ոչ թե հետկախոզային կյանքով, այսինքն ոչ կայացած ֆերմերային կյանքով, այլ ուզում են կայացած ֆերմերային կյանք ունենան, ընդհանրապես պետք է ունենանք մենք 3-4 անգամ կոոպերատիվացված, միացված, մեկը մյուսին օգնած, մին լրացնող, մին ուղություն են ուզում ստեղծել համայնքներում եւ ընդհանրապես մեր գյուղի համայնքի ուղղակի հասարակությունը այսօր ցանկություն ես չեմ տեսնում տեղափոխվելու, ուզում են դնել, շենացնել գյուղը եւ արտադրանք ստեղծել, այսինքն ստեղծել վերամշակման կոմբինատներ, այգիներ եւ այլն։ Այդպիսի մեծ ծրագրեր ունեն մեր երիտասարդները։ Ձեզ հետ խորհրդակցում եմ երիտասարդներին։ Անպայման, անպայման, նաեւ ես եմ այդ ուղղությունները տալիս երիտասարդներին, որի արդյունքում ստանում են շատ դրական պատասխաններ։ Պարոն Արաբետո, մի քանի օրից մենք հրաժեշտ կտանք 2015 թվականին, բնականաբար այս պահերին հետադարձ հայացքես նետում ապրած քո մեկ կյանքի տարվա համասիմ, եւ փորձում ես ամփոփել, հաջող էր թե անհաջող։ Խնդրեմ, ամփոփեք տալ։ Ես անցած տարին կուզեի ամփոփել ոչ թե որպես իմ անձնական մեկ տարի։ Իմ մեկ տարին ես ուզում եմ Հանրապետության Լեռնային Ղարաբաղի տարու հետ միացնեմ։ Այո, մենք անցանք այս տարին դժվարություններով, կորուստներով, իհարկե, որը շատ է մեզ ընկճում։ Այսօր 18-ից 20 տարեկան երեխան, որոնք խրամատներով կայնած է պաշտպանում են մեր սահմանները, քանի որ ցանկացած թեման սկսում է իրենցից։ Ուզում են նոր տարի լինի, ուզում են ծնունդ հարսանիք մեկն է։ Հիմա տարին անցավ մենք 15 թվին հաջողություն մաղթեցինք, բայց հիմա հանդիպում ենք 16 թվին եւ ես կուզեմ 16 թիվը լինի նախ խաղաղ, ունենանք զարգացումներ բոլոր մեր ծրագրերի իրականացում, քանի որ մեր ծրագրերը նաև կանապաստի մեր հայրենիքի զարգացմանը։ Ամենակարևորը լինի խաղաղություն։ Եթե լինի խաղաղություն, ամեն ինչը մենք ինքներս մեր ձեր քրով կստեղծենք։ Շնորհավորում ենք ձեր ամանորն ու սուրբ ծնունդը, ցանկանում ենք անձնական երջանկություն, գործնական երջանկություն, ահա այդպիսի լավ դրամատրությամբ էլ փորձեք շարունակել ղեկավարել գյուղը, քաջալերել երիտասարդներին հաջորդ հանդիպման ժամանակ, որ เป զի անհատ ձեռները երեսների մասին զրույց շատ լինի։ Շնորհակալություն նաև ձեզ էլ ենք շնորհավորում եւ մենք կձգտենք կանենք ամեն ինչ, որ հասնենք մեր նպատակներին։ Բարեկամներ հիշեցնեմ, որ գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի ձայնասրահում Ասկերանի շրջանի Ջրախասներ գյուղի համայնքապետ Արսեն Հայրապետովներ Եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ մշակաբույսերն են բարձրարժեք։ Բարձրարժեք են համարվում մրգերն ու բանջարաբոստանային մշակաբույսերը, Սա վերաբերում է ԼՂՀ-ում աճող բոլոր պտղատու ծառերին՝ խնձորենի, ծիրանենի, դեղձենի, տանձենի, կերասենի, սալորենի, թզենի, նռենի, թթենի, սերկևելի, խաղող խուրմա եւ այլն, որոնց մենք շատ ծանոթ ենք։ Մյուս մրգերը, ինչպիսիք են հատապտուղները, նույնպես բարձրարժեք են՝ մորի, ելակ, սև եւ կարմիր հաղարջ, մոշ, ազնվամորի եւ այլն, ինչպես նաեւ բանջարաբոստանային մշակաբույսերը։ Միամյա եւ բազմամյա կանաչեղենի տեսակները, համեմունքային մշակաբույսերը, ծաղիկները, թփերը եւ դեկորատիվ բույսերը նույնպես կարող են դասակարգվել որպես բարձրարժեք մշակաբույսեր։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես կարելի է պատրաստել բուսական թուրմերը։ Մեր շրջակայքում աճում են բազմաթիվ բույսեր, որոնցից պատրաստված թուրմերով կամ եփոկներով կարելի է պայքարել վնասատուների եւ հիվանդությունների դեմ։ Բերենք մի քանի օրինակ։ Կծու պղպեղի պատրաստուկը ոչնչացնում է լվիչներին, ինչպես նաեւ թիթեռներին, բզեզներին, երիտասարդ թրթուրներին։ Պատրաստման եղանակը 100 գրամ շատ կծու պղպեղի փոշին կամ մանր կտրտած 400-ից 500 գրամ պղպեղը լցնել ապակյա տարայի մեջ ավելացնել 1 լիտր ջուր, բերանցացկել կափարիչով եւ երացնել 1 ժամ։ Պատրաստուկը փակ վիճակում պետք է թողնել 2 օր, որից հետո լավ ճզմել ու քամել թանզիֆով։ Սրսկման համար 10 լիտր ջրի մեջ պետք է լուծել 125 գրամ պղպեղի պատրաստուկ եւ 40 գրամ տնտեսական օճառ։ Սրսկումը պետք է կրկնել 2 անգամ 7-ից 10 օրվա ընդմիջումներով։ Կարելի է բուսական թուն պատրաստել նաեւ նաև սխտորով։ Սխտորի պատրաստուկով կարող եք ախտահանել նաև սերմը։ Պատրաստման եղանակը 500 գրամ լավ ծեծած սխտորը պետք է լցնել 3 լիտրանոց ապակյա ամանի մեջ, լիքը լցնել ջրով եւ բերանը ամուր փակել։ Դնել մութ տակ տեղ 5 օրից հետո թուրմը քամել։ Սերմերի ախտահարման համար պետք է վերցնել 1 լիտր ջուր, մեջ հլացնել 30 գրամ պատրաստի թուրմ։ Սերմերը այդ թուրմի մեջ պահել 1 ժամ, որից հետո ցանել հորմոնային պատրաստուկներ։ Հորմոնային պատրաստուկները առաջացնում են հորմոնալ խախտումներ, ինչի հետևանքով միջատների մոտ խախտվում են զարգացման փուլերը։ Ձվից թրթուր դուրս չի գա, այն չի հարսնյակավորվում, իսկ հարսնյակից թիթեր չի թռչում։ Հորմոնային պատրաստուկներն են ինսենգարը եւ ադմիրալը։